ni igihugu cyahezagiwe umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa umurundi ni nawe avuga neza igihugu cyawibarutse umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa umurundi kandi nawe yubahishe igihugu baca bibarutse erega turi bamwe kose rimwe tuvuge rumwe imigabwe n'amoko iyo tuva ntibituganze mwiriwe neza mwiriwe tuvugana nande uri hehe bucumi jean Pierre igihanga muri village ya kane bucumi jean Pierre igihanga havugwa make kanya igihanga amakuru havugwa mhm. ni ikibazo cya regidezo yatwimye amakonteri ya mhm. umunywanyi wacu bucumi igihanga ntitubandanye twumvikana ariko reka bavuga ko hari ikibazo cya regidezo itashoboye kubaronsa amakonte twirukanye gukunda igihugu cyacu ako buryo umwana Nenda mama wiwe Mbe muri soko nirunze Tureke kwitana bamana Halo Akahise Halo Halo Mwanyi wacu ntidushoboye kuvugana ka telefone karamugoye ariko twizera ko aza ah, gusubira kwakura kuko umwanya uracyariyo isaha gushyika hafi saa zitatu tuza kuba tucakira abari ko baraduhamagara alo alo alo alo abanywanyi bacu nibiko biragenda neza alo alo udutelefone basa nuko tutariko turabakundira abanywanyi bacu ariko bagerageze guhagarara ahantu hawumvikana canke bagura utuyinite dukwiye kugira bashobore gushyikiriza amakuru bumvise canke yabaye mu karere baherereyemo alo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ngaho kuri cyanganira tuvugana nande uri hehe tuvugana na biyane bo batazira komedi aha mu kirekura ku gicumi na gatatu muri komine mutimbuzi zone maranga viyane mu kirekura havugwa make aha mu kirekura kweri ubu uye haraheze iminsi konegisiyo ntituyibona neza yatubaze yambara ukubera twumva ngo haharawe amakaterege ahaje amakaterege yaba dukoresha amaturuwade ebana ntitwata none muramaze kubaza mu mashyirahamwe yo gutuma gutumatumanako amakuru bababwira impamvu alo viyane ndakumva narinda babagije ntimwuba mumaze kubaza mu mashyirahamwe yo gutuma tumanaka amakuru kugira bababwire impamvu mutashobora gukora neza bashatse dutangiye kubibona mu minsi nta abantu benshi barabigira icyo babishyikirije hanyuma ikindi nacyo rero mm-hmm. ngaho iwacu ku ishuri rya kirekura kweri nk'uko baba bakwiye kugira tukaraba ukuntu boza barafungurira abana bacu kuko twe ngaha ku mashuri turabona muri ibyo mugambi wo gufungurira abana ko badafungurira abana mm-hmm. uh, muti rero namwe mushaka gushikirwa nk'abandi muti namwe mushaka gushikirwa nk'abandi ku bijyanye no gufungurira abana eh, makuru twumvise ku munsi w'ejo nyamara umubyeyi yabyaye abana b'amahasha mhm. aha mu bico nyine mu mirima batabarabata babatoye ari ubuhanga bariwe n'imbwa eh, uwo nyine kubataye yarigeze amenyekana ahari leta ntiyigeze amenyekana twababonye mu bipo nyine basasiye bijya bana baba babasasiye ubuhanga nkumva ko ari ingeso ikwiye gutuzwa ariko kijyanye nacyo n'iyo kantine sikorera aho gufungurira abana ubu nta bifungurwa bihari kugira abana barinde kubafungurira ku ishuri mu mihana nta bihari mu mihana ubu niho bigiye kuboneka ariko muga ujya mu bwa mbere gahari haba usanga mu mihana batabironka ugasanga baronka umuntu bw'intica n'iki rero bijya nabyo birabafasha ariko reka turindire turabona ko umwaka w'ishuri urangiye reka kumbure mu mwaka uza mu kw'icyenda umwaka w'ishuri utanguye bizogenda neza ni ukuri nyakubahwa turamusabye kabisa nk'uko yaba yabikoze kandi turabona ko ariko arabyifata neza kabisa mu kugira ngo ibintu byose adutunganiriza ibintu bigende neza no kuri nyakubahwa evariste nagerageze kabisa ewana icyo dushaka twe iwacu abana bajye barafungura nk'uko tubibona ahandi hose tugushimire vianney ngaho mukirekura uragize neza gira itekano ijambo ngaho kuri radiyo isanganiro nkaba ndabafana cyane urakoze ijoro ryiza yego namwe mwubaha naresheje bakanyanga imiziki ndayikora ibiteramo sindonka wemeye kumfasha ariko arahomba akiyumvira kunsiga bikamwa nkamuzina nzabitando nk'amatora agurira mama wanje akamatera none Hallo?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 Emwe amakuru havugwa. Mhm. Mm Tubona yo baturemereye gusumba ibintu. Mhm. Mm Icambere niko kijanye n'ifumbire tuzokoresha mu mwonga. Mhm. Mm ifumbire zizokoresha mu mwonga yaraje ari nkeyi ikirahera no bamwe bagombora ubwa mbere amatike ntiyaheze ubwo rero kuba ataheze haciye haboneka ikibazo cyo guhagarika iby'intagakibanza byo birabibona amakuru eh, mwarayavuze hama rero barimo baragombora munsi twumva ko amakuru aha kuri zone buhinyuza nyene ku ikomini yuko ngo atamwavu ngo uzohasika aho twari dusanzwe none mwarabagije neza abasanzwe bawutanga kugira babahe izo nyishyu mutarenze kuzamuragize yumvira twarababagije rwose n'ubu n'ikimenyamenya nka jewe nk'ubu mfite ubutike butatu bwa tota haza n'ubundi butandatu bwa ntuze bw'iswagara none koko niba bababwiye ko batazoyishikana aho hantu mwahora muyitorera urumva ikibazo kihariyo tubabajije mhm. bacurungika nk'ubu nka jewe ndi muri zone buhinyuza ahanyura ku ikositiri mhm. mahimuramba bacurungika ahandi hantu bita ikara mu yindi zone mhm. hafi muri zone jarama ngo tuze gutora iyo fumbire mhm. kandi aho hantu n'imiburiburi nk'agafuko k'umwavu kugira bakakuzanira ka venisenge kiro bakakuzanira nka demokarasi kanayanya ko ku bihumbi bine none ngaho imuramba ntibazoyitanga imbukamba ni muri ni buhinyuza eh buhinyuza nyene niho ndiko ndavuga eh koko ikarandazi ni muri zone jarama mhm ho bace batubwira yuko ngo ifumbire bizaba ko tuyisanga ngo yiri ariko uretse aho ibuhinyuza canke ikara canke ijarama hari handi hantu bayitangira hafi wapi na hari kubera nkuba makuru turimo turumva mhm. niyo ikara nyene ho urumva batwaye mwisi bawushyirayo none mumaze kubaza bene kutanga bababwira inyishyu yihe nyezina nyezina twe batubwira yuko umwavu utaraboneka ari uko twawusanga iyo wobu uri mu yindi zone ibyo nibyo bababwiye yego kabisa aho nta kinyoma kirimo akantu reka kari gatumye interefone nako kumvikana n'ukamba baje gose mhm. nakajyanye n'iswagara kubera iswagara ntirimwe iraboneka mhm. none nayo yanditse ko yuko itariki icumi izoba itaye garante itariki icumi z'ukwezi kwa kangahe z'ukwezi kw'indwi ngo ngo uzoba afite itike ngo azoca atabura mm, atabure kandi muvuga muti hari batazoba barayironka yemwe natwega amatike nk'ubu turaharyama yaba isugara yaraje tuba twarayitoye mbwa kuri ako gatike handitse ko yuko izota itariki icumi z'ukwezi kw'indwi nibaza ko abayikoze cyangwa ariko barayitanga bazotora inyinshi icyo kibazo kuko ntiyota garanti nk'uko bivuze igihe mutarayitora bawa nanjye nicyo nashaka ko ababigezwe babyumve bakatuzanire tugatore kubera kajya batubwiye ko ari agati k'isi kavura umururazi sawa nibaza ababigirwe bariko rabumviriza ikibazo mufise ngaho ibuhinyuza mu ntara ya muyinga cyangwa se ibihe byiza nk'aho kuri isanganiro kasa murakora ijoro ryiza nama haro haro tuvugana nande mukayongozi mu rigi mu kayongozi sinumvise zina neza erike mukayongozi mu mu rigi erike mukayongozi byifashe gute amahoro kweri mukayongozi sinza ku isanganiro nama twe turashima turakomeye nakwege turatengurukira uwiteka kabisa tubwire amakuru rero tutamenye yaho mu bwero amakuru rero mutamenye ngaha mu bweru mhm. mhm. amashimwe amashimwe nk'ayahe gute kugira tuyumve mushimike icyo ndiko ndakenguruka mhm. twahora ubukene bw'aya manoti mashasha baheruka guhindura ubu ngaha mu kayongozi ubu ukweri ugiye kuzirondera ubu kiraboneka ku isoko nta ngorane ubu rero umuntu agiye mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na cyangwa ku banki atora yashatse ubu ntatora yashatse ariko birasumba mu minsi mbwa mu minsi hirya ikunze kuboneka kanini mugana ubu naryo ndi muntu mutoye mhm. nk'uko nkeneye nk'uko mba n'abaziganije nyine baratumpa uko turi ko natuziganije kuri nta ngorane nta misunikano iri ku mabanki Eh, bamwe bari bayatanze biyandikishije ku mazone ubu barayarose bose oya barayarose bose kweri nta kweri n'amashimwe gusa mhm. eh, ni ugukenguruka kweri ni uti rero ku eh, ku mabanki ubu nabo bayaronka ukuri kwamye ukuri kwamye kweri nta kweri imbere imana ibongereza imigisha bose tugushimye cyane erike ngaho mu kayunguzi namwe tubashimira ku isanganiro ko muduha ijambo ijoro ryiza mbwene halo halo tuvugana nande tuvugana nande tuvugana na celestin igiharo mu ntara ya rutana celestin igiharo byifashe gute muri aka kanya ni ukuvuga igiharo icyo nagomba gushyikiriza mhm. ni ikibazo kijyanye n'agafaranga k'agashiringi mhm. ishiringi byifashe gute ni ukuvuga ngaha ku isoko ryacu rya rubaho ngaha kuri santire mhm. ishiringi rigeze ku gihumbi rigeze ku ijana n'irindwi mhm. kandi natwe kuba yuko umenga leta yari yarafashe ingingo ijyanye n'ingene amafaranga y'amahanga yovunjwa mhm. rero turasaba kabisa ngaha turabangamiwe kubera wabona ngaha igiharo turi ku mupaka imigenderanire rero iyo turi ko turarondera ku gashiringi usanga bitugora cyane mhm. abariko barayavunja bababwira ngo badugije kubera iki ni ukuvuga bayavunja bo batubwira ngo amafaranga ngo yatutse rwose hari aho usanga bayakurikirana ijana n'itanu hari aho bayakurikirana n'irindwi hari aho bayakurikirana mirongo itatu n'ibintu bitagira akanone bitagira igiciro nyene none haraho muba mwituye nk'intwaro kugira ibafashe kubabariza neza impamvu iryo shiringi ryaduze none kuba kubona ibyo bintu byose bibera mu isoko rikuru rya rubaho kandi ubu intwaro zose zikoraniye mhm. noneho mu iryo soko nta marundi mushobora gukoresha ko ku butaka bw'u bw'uburundi hakora marundi ni ukuvuga ku gashiringi kaba karondera nk'abantu bagomba bajya kugura utugori two turabona turi ku mupaka urumva mhm. eh, rero niho bica bitugora twasaba leta ahubwo ko bibarangira icyo kibazo kabisa kumbure abajejwe ibibazo nk'ibyo bijyanye no kuvunja amafaranga babumvise akamo kanyu bakumvise bagiye gukora kugira muzi muraronka ishiringi byoroshye hanyuma mushobore kuza kugura utwuma mukeneye hakurya mu gihugu cya Tanzania yego eh, kabisa leta mbyeyi bidufashije gose kugira ijoro ryiza ngaho ku murakoze cyane halo halo tuvugana n'andi yombi eh, alex nyabihanga alex nyabihanga ego cyane inyabihanga havugwa make alex nyabihanga ariko aravuga nyabihanga ni ku mutumba wa magamba ariko hatozwa amaherango yo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba mm-hmm umutozwa ngaha ngaha uko bariko barabikora binyuranye n'amategeko kuko uwo badasanganya uwo batatse amahera ibihumbi bibiri ngo bashamwaka ubwemeri bubiri bw'ibiharage none ubwo bugemeri bubiri murabye musanga bihuye ibyo bihumbi bibiri utabirose uca utanga ngo igemeri zibiri z'ibiharage izo gemeri zibiri z'ibiharage zibuze baca bagushorera bakagutwara none izo nk'imeri zibiri z'ibiharage mugereranije agaciro kazo zoba zishikana ibyo bihumbi bibiri ni ukuvuga izo nk'imeri zibiri z'ibiharage ziri ku mafaranga ibihumbi bitatu cyangwa bitatu n'atanu eh, none umaze kuzitanga hari agapapuro baguha kemeza ko warishyuye ayo mafaranga ubu agapapuro baragatanga mugabo ibyanditse ko binyuranye n'ibyo bari baraka none bigenda gute namwe mwakira agapapuro kari ku binyuranye binyuranye bari bariko barasaba twebwe kubera ari ibintu by’ingufu bikorwa ku nguvu utegerezwa kubifata uko nyine ubyakira uko urumva umaze kubigararije baragushorera bakakujyana nta bindi mugabo abo bari bafashe ryari bace babarikurira mu nzira boba bari nk'abangaha ugereranije bari bari abantu babiri yari umugabo n'umugore mugabo bava mu ngo zitandukanye none muri ko murabaza ababarongoye bababwira ngo ni kubera iki umuntu atayafise barinda guca bamushorera twebwe ntabyubaza ntabyubaza itegeko bakubwiye ko ari itegeko bavuga bati ntabyo kopoza ntabyo ni ukuyatanga cyangwa ugatanga inzoga imezi ibiri zibahaga intabinyi reka kumbure nabo nyine bariko barumviriza isanganiro bazotoza ayo mafaranga nk'uko byategerezwa hanyuma umuntu wese atange ibikwiranye n'igikenewe gutangwa iyaba byagenda uko byari byiza mugabo bakaca batanga n'urupapuro rubigaragaza mugabo n'impapuro batanga bikwiranye n'ibyo baba bariko baraka ayahandi hoho ntawe ari yase guterera iby'igihugu reka kumbure rero ibyo musaba yuko ibyanditswe ku gapapuro byuba bihuye n'ibyo bariko baraka kumbure ababikora babyumvise bagiye guhindura kugira namwe mubandanye mworoherwa niyo mutanze mukamenya bikwiranye n'ibyo bariko barakabwana mu nyamakuru ntawo kwirwa aratera igere mugabo nuko ibyaretse ku rupapuro binyuranye n'ibyo byamahera baka reka nabo bariko baravyumva kumburejo bazohindura kugira namwe ntimugume mubidogera kuko iyo mubidogeye naho nyine ntibiba byiza cyane mu kibano Halo. Halo. Tuvugana nande? Twagira Yezu Gerard Gahombo. Twagira Yezu ga... Twagira Yezu Gahombo havugwa make Munywanyi wacu w'igahombo mu ntara ya Kayanza ntidushoboye kuvugana. Kumbure aragaruka kuko umwanya w'ikiganiro uracariyo. Halo. Mahoro. Mahoro neza tuyaga nande? Irano radio neza. ntiranteba uhagaze hehe kano kanya twebwe ngaha duhagaze kujya mbere rya gihungwe aha igihungwe muri komine gihanga havugwa eh, amata oke twebwe ikaze dufise tubuza mhm. eh, amatara n'amazi mm. yarahahora byifashe gute yaburema nta byahahora none mwaba mufise eh, umuhango ariko ntimwashikirwe ikibazo cy'amatara nta muhango turigera twumva kiretse amajorogike gusa batuzanira y'amapano none amapano yoyo murayakoresha koko ego purema amapano baragaragaje kuyaduha eh, ko wumva mutarayasaba muri regidezo ni mwiyungunganye muri ubwo buryo bw'amapano rero oya na cyane cyane twari amatara amatara muyakeneye murashobora gusaba regidezo bakaraba ko mupfije ibisabwa kuko ah, ntiwoyasaba uri umwe ngo uce usanga bikoroheye ntirampiba igihungwe yavuga ibijyanye n'amatara ntitubandanye twumvikana ariko ntigaragaruka halo halo halo halo tuvugana nande ndimane rambona korovisi korovisi uhagaze he ndi ngaha kumusenyi musenyi wa bubanza yego ku musenyi havuga make kano kanya turi ko turabiraba nk'ibidandazwa by'ibiyeri mhm. kwereka bisa ni hatari murakwiye kubiraba basha mukabigarukira ko icupa rimwe rya pirimusi ni bibiri mhm. iyo mubagije abadandaza bababwira gute kubera iki badugije eh, ibiciro by'ibyo binyobwa batubarira nabone ko inzoga zikenye nabone basha kugira bazironke bibagora cyane mbega hoho ibyo mukeneye byose murabibona bashoya rimwe rimwe turabibura nk'ibikunda kubura ni nk'ibiki n'ibiki basha n'inzoga kugira aho uyibonye hose inzoga yo mu bwoko buwe basha pirimusi mhm. yemwe uyigura izingiye <laughs> uti rero ipirimusi ni ibihumbi bibiri n'angahe bashoya ni bibiri bibiri Ego. Ariko iyo muri ko murabaza abajejwe intwaro babwira gute wambwiye ko bene kubidangaza bo bavuga ko batabironka alo alo tuvugana nande Lazaro nyamategeko umutima w'inyamateke muri giharo sa Lazaro ku mutima w'inyamateke giharo Lazaro igiharo havugwa maki eh, tubwire amakuru rero tutamenye ngaho iwanyu igiharo abarabara ariko barikora neza bariko bararikoraniriza none namwe nk'abanyagihugu muriko murafasha oya oh, kuragira amashini abanyagihugu nacyo boshobora guterera kuragira amashini ego ntaco ko bariko barakora iryo barabara mwe namwe mwiteguye kuribungabunga gute kuribungabunga neza kandi turabona ko baca muri buce tubuye neza mm. sawa tugushimira lazaro Alo. Alo. Alo tuvugana nande. Nyonga ba Alex Ngarutse. Alex Nyabihanga. Cyane gose. Mhm. Ubona. Amakuru akurikira. Mhm. Numupfasoni w'umupfakazi nyene wo kumutumba wa Magamba. Mhm. Uwo yarapfakaye. Mhm. Mugabo amaze gupfakara umugabo we amusiga mu rugo. Mhm. mugabo muramu we ubu ariko aramutoteza harimo bimwe bimwe mu byo harimo amaze kugurisha none ko ibyo bibazo ari nk'ibyo mu muryango ayo muryango bamaze kumufasha iki urumva mu muryango ntacyo bariko baramufasha ku mukuru w'umutumba yaragiye kandi kwa musanteri yaragiye kugeza isaha ntariko aratunganirizwa kandi n'aho inzu yiwe yahora baza barayibomoye none arafise abana harereye umwana umwana aramufise umwe mbere amwaka indaro ahantu hanyuma abajejwe intwaro ku mutumba bobo babivuga kwiki abajejwe intwaro muri rusange ntacyo bariko baramufasha mbere najyari ku wa kane bariko bajyana na muramu wenyine ku bwatsi yamugurishirije Umva ico kibazo nico gushikana mu butungane hanyuma Butungane bariko baraburana mugabo ntari karatunganirizwa neza urumva n'umwana we kwa matindara mugahinga nawe yirirwa arayerera arara aho bukeye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 Oui. Tuvugana nande? Namuvugana butoyi Toma. namahoro. Eh namahoro ngahe kirungu muri komene Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi. Yego butoyi tubwira makuru ari ngahe Nyabitsinda? Ah, amakuru havugwa meza nawe ajya amafaranga ataragwira neza mugabo ubu hakaraba ikaba agahengwe ariko cyane cyane mhm. ikibazo ni uko tubona agafanta kweri katagwira kataboneka mhm. ubu izindi nzoga zozo ziraboneka izindi ziraboneka kandi izindi nta nicyo twari tunazibabaye ku mugabo cyane cyane nka twebwe tunywa agafanta kubera ntikaboneka kabisa eh, nibaza ishyirahamwe burarudi rizobakorera inzoga zibakwiriye aro amahoro amahoro amahoro neza tuvugana nande aro aro aro Allô Allô Allô Allô Allô, tuvugana nande? Allô baseje bakanyanka imiziki ndayikora ibiteramo sindonka wemeye kumfasha ariko arahomba akiyumvira kunsiga bikamwa nkamubira nzabitando nk'amadora agurira mama wanda akamatera none biranse alo alo tuvugana nande hewe alo mfande mu kibanza muzenga kumvise neza witwa ngo iki witwa ngo iki nitwa ndeko kwita tamusiko amuzenga atamuzenga ndeko muzenga n'amahoro n'amahoro mugaba bagwe komine bugendana mutuba kibasi aratimiye muzenga mhm, aho ibugendana havugwa makindeko oya bagwe naba babisha amasamu menshi badusaranye abake abagore bacu badusaranye neza ngo bashobora kutwica <laughs> babica babahora iki abagore bawe babica babahora iki ngogaga amasamu menshi kwa vile umapatia patia kabisa udete kwa kweli kabisa ndi kundi alieleza wane tumi na wane mkogeli kwa akwa kunyicha Situko hmm. turumvikana neza ndeko vuga buke buke twumve bya ndakumva uti bimeze gute neza na neza Nje nacho nacho mutungane bwarase kuntunganiriza naje mu urizwa niki ba urizwa niki ndeko ba wandizwa ni kubera na byaba kwa kweli kwa kweli nani iki ntituriko turakumva neza ibyo ushaka kutubwira so mhm. mwe yuwo kweli tumwangore kino kimi umuntu afite amashami menshi afite amashami icyenda amashyirahamwe amashyirahamwe ameze gute muri komine ugenda no mu tuba kibazi mu muzenga bamukuye mu basabo yose arimbo yose avego uti rero abubakanye bagiye mu mashyirahamwe menshi baca bivura ingorane mu rugo alo ni ukubera uje n'abana basigaye kweri ubwo kweri kweri cyangwa bamukuye amashyirahamwe yose arimbo bamukuremwo ariko ndekone turi ko tuhatahurana neza uti uti rero umuntu kuba mu mashyirahamwe menshi bizana impari mu rugo byabugaye kubaje kabagabo cy'abamuntu n'ukukima bamutoye bakamumena ijisho munywanyi wacu ndeko yari bugendana twari ko turumvikana neza icyo yashaka gushikiriza nubwo twari ko tuvugana Fisuko Halo? Halo? Halo. Eh, amahoro amahoro. Amahoro neza tuyaga nande. Eh, Dismas inyabitsinda mu nkaya ruyiki. Dismas inyabitsinda hariko havugwa makikano kanya. Ya eh, no kwintangorane turashima gusa atari ikintu cy'ibinyobwa bya barudi n'ukuri ebana sinzi impamvu icyo bivuga kugira ngo bikene sinzi impamvu ubu hakenye iki mugenzi toma yavuze ko hakenye ifanta nawe aho uherereye hakenye oh, mhm. aho uherereye nyine ujya mugenzi wanjye toma toma nyine dusa nk'uko nyine twaba twabonanye kiriya mwanya kiriya mwanya bizana n'ifanta n'ibyo inzoga za barudi mhm. aho byose bica bikena kuko iyo haje ibiyeri bizanifana n'ubyo fana ntazo kandi niyabeshe prema kuko ivyo biyeri navyo nyene prema ntibiboneka aho bibonetse bigwa ngahe aro aho bibonetse nk'aho ifana ibonetse igugwa ngahe bo ifana iyo tibonetse ifana usanga igugwa igihumbi imwe mhm, ibiyeri navyo ibiyeri iyo biyitse icumunani gumba gusu ntibikunda kuboneka cyane Reka kumbure ishirahamwe Brarudira ibihingura riko rirumva akamo kanyu rizohingura ibibakwiye eh, mwebwe mwese muba mubikeneye. Eh, ego na cyane cyane perezida kuko nukuri bwa mbere na mbere bwa mbere ah, urabona bifite nk'imyaka mirongo itatu n'inga bwa mbere mugabo yarabiboneka sinzi impamvu rero sinzi impamvu iyo icyo bivako reka kumbure iryo shyirahamwe rizo babwira icyo bivako murakoze ijoro ryiza ngaho inyabitsinda komeza sebarukana numvise ubwoba jimbeire mana amashuri naramaze diporome ibitse mu nzu ndiko nkoresha Halo? Halo? Sindakumva neza. Halo? Halo? Halo tuvugana nande? Halo? Halo? tuvugana nande? Munywanyi wacu ndushoboye kumvikana neza nubwo yari yashoboye kuronka umurongo. Aló. Aló. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Holiday on the beat. hejuru hejuru y'ubucacu hejuru hejuru umufana wanje hejuru hejuru naliste mwiza alo alo tuvugana nande inayimana mugatumba mugatumba urinde nahimana mugatumba nahimana mugatumba havugwa make kano kanya twebwe turacyari turabaza cya kibazo cya rusizi none hazogwa ryari ko ubona amazi yakabanutse ibigori bizotangura ryari Mhm. nibaza ko ubushikiranganji bugirwa intwaro yo hagati mu gihugu bwe bwamenyesheje na cyane baciye mu rwego rugira gukinga ibiza n'isibe nibaza ko ikibazo bacumva kandi bakigifise mu ntoki ndabona nawe twameze inama nyine urabona iminsi iri imbere ntabwo bisorisi reka kumbure babumvise ko muri ko murishyuza n'ibyari bizo ibikorwa bizokorwa kugira ngo bimenye reka kumbure bari ko barumviriza bazubaha inyishyu igihe ibikorwa bizotangurira sawa nawe ndagushimiye ngaho mu gatumba kuri twese halo eh, ndabumva mwiriwe neza mwiriwe tuvugana nande claude ikarusi claude ikarusi neza na neza uhagaze he ibuhiga ibuhiga havugwa make ikibazo dufite mhm. ni ikibazo kijyanye n'ibarabara mhm. kandi amaze kubyumva no kuyisanganira nyine mu bivugo mhm. haraheze nk'amezi abiri ibarabara rihuza gitega mu nyinga rikiza barindiye ko barikora turabura uti rero ubu mugahahe gahahe ntihahita ubu ntihahita n'imodoka zitozo ntizihashya zitozo zirahaca ubwo gusa izo zinini zinini zivana ibitanda by'ibisalama ntizihashya none uno munsi ku bwawe uhombye iki ku buryo uvuga uti izivuye idasalama ntizihashya ubu nyine mm. hariho utuntu twahora tudandaza ku ibarabara ubu tutabakiriya tukiroho reka kumbure ikigo cy'igihugu kigejwe kubaka amabarabara kizo kiriko kirabumviriza bariko barabumviriza bari ngo ico kigo bashobora kunyarutsa ibikorwa kugira urujya n'uruza rubandanye kuri iryo barabara rya gitega muyinga na cyane cyane aho hacitse aho bita mugahahe muri komine gitaramuka eh. sawa korore tugushimira ijoro ryiza ngaho ibuhiga haro eh. tuvugana nande Girari igahombo mu kayanza igahombo mu yego neza neza mu byerekeranye n'inzoga z'ibiyezibe n'iz'itabi mm. kuri byabaye ingorabahizi murabe kimwe mu neza na ngaho mu gahombo byifashe gute bimeze gute ni mu buronka n'izihe mu bura gerard mu gahombo ariko avuga ikibazo alo tuvugana nande niragira juvenali mu rugi isinde juvenali aho mu isinde havugwa make Rashi no mu bigi bashaka kuba musa n'imbere tano tiza bitano niza ntiziragurira muragenda mukazibura aho muba mugiye kuzirondera bashaka kuko pe kusanga ari nk'abantu bireshye mhm Kada mwa kama yatemera abanyagihugu usanga iza bibiri n'izi 10 n'iza 5 5 n'iza 10 ntiziragwira ariko ababa bagiye kuri kopeke bataha barose Juvenal Muroyigire katubwira yuko inoti za bitanu zihumbi 10 zitaragwira mu gihe nawe wa Gerard Gahombe katubwira ibijanye n'ikibazo cy'ibinyobwa. Minota 15 gusa isaha zitatu zoba zuzuye neza. Alo. Alo. Ha? Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. ikiganiro ikiganiro ni aho iwanyu make muratubwira amakuru tutamenye ngaho mu karere muherereyemo makuru muba muzi ko yabaye cyane eh, yabaye uno munsi ariko mufite ibyemeza alo alo alo uhagarara neza tukakumva alo uhagarara ahantu heza tukakumva abanywanyi bacu biriko biragorana ko tubumva ariko bagerageze guhagarara ahantu udutelefone twabo dufata kugira dushobore kumvikana n'ahandi hoho bamwe benshi benshi muri bo ntidushobora kumvikana ubwo baba baroshe umurongo halo halo halo amahoro amahoro neza tuyaga nande halo halo halo tuyaga nande disimasi agarutse disimasi nyabitsinda bari tubwira ubukene bw'ifana ego ni yeri mugari ko isanganiro vurema irimo izindi radiyo ntituyumva neza imwe sinzi igituma rero turabivako icyo kibazo abahinga b'ibyuma ko baragikurikirana neza murashobora kuza murayumva atankomanzi komera murakoze neza bari ku kivi sawa ijoro ryiza sawa halo kiganiro ni ahiwanyu havugwa make minota cumi n'ine gusa isaha alo ikirere n'ibihumbi bibiri hehe urinde uri aha gerard niwe ugarutse uti rero ikiyeri ibihumbi bibiri mhm. ndakumva mm, hanyuma mhm. niko mu matora badusaba ngo tubahe amajwi ngo tuzogira ibiki n'ibiki mhm. Gerard Gahombo reka tubwira yuko ikiyeri rw'ibihumbi bibiri alo alo alo alo alo alo alo alo banywanyi bacu ntituri ko turumvikana neza ariko bahagarara ahantu hashobora kumvikana kugira twubumvire alo Halo. Halo. Halo tuvugana nande. Halo. Halo. Halo tuvugana nande. Halo. Halo. Halo. alo tuvugana nande abanywanyi bacu ntibiriko birabakunda neza ko twumvikana ariko barahagarara ahantu hafata alo alo alo tuvugana nande muvugana Emmanuel mu citoke ca rugombo Emmanuel mu rugombo hayagwa make hayagwa meza mhm tubwira amakuru rero tutamenye mu rugombo amakuru avugwa hano iwacu mhm n'amakuru ajanye nuko twumvise ko amahoro ariko aragaruka igihugu cy'u Burundi kigiranira imigenderanire n'ibindi bihugu mhm. ariko twasaba ko imigenderanire cy'u cy'uburundi n'u rwanda nayo itosorwa kugira ngo ibyo tudafise hano mu burundi tuje kubihahira mu rwanda hanyuma n'abanyarwanda nabo ibyo badafise iwabo baze kubihahira mu burundi na cyane cyane nko nko muri kino gihe turereje imicungwe indimu amatomati byasaba duhahiranire n'icyo gihugu kibanyi kuko byoba byiza cyane nk'uko byari bisanzweho imbere y'uko imigenderanire itari bwatose kare uno munsi kuruhwa haruguruye hararengana mbega none ni izihe ntambamyi kugira ntibishoboke ntibikibe mwemerewe kugura cyangwa kuzana eh, uno munsi kuruhwa hararengana ariko ngira ngo harengana imiduga cyangwa se abagenda mhm. ariko nka twebwe abantu bashobora gutwarayo ibintu nk'ibyimburwa mbumbarugo mhm. eh, mu burundi ntibemera ko turyindiza mugabo nibaza ko mu rwanda hoho intamba si nini cyane ariko twasaba abategetsi bagize eh, kino gihugu ndetse n'abategetsi bagize ino ntara yacu ya cibitoke ah, hamwe byokunda bakagiranira ibiganiro n'abasanzwe ari ababanyi bacu b'u rwanda ko byoshoboka tukaza turatwara ibyo byimburwa twimbura hano iwacu kugira ngo eh, turonke akarusho kuko urabye Ah, nk'ibintu twejeje hano iwacu nk'ibyo nabuze imicunga n'amatomati mhm. mu gihe twobitwara mu rwanda tworonka akarusho kanini cyane hari igihe kumbe nawe abategetsi bavuga bati reka tubifungurire ngaho i burundi nabo barabikeneye ariko mu bisanzwe twobifungura ariko twongeye tukaronka nk'umusesekara bigasaba ko tuwutwara kugira ngo turonke ibyo tudasise twongere tubikure aho hakurya mu gihugu kibaye reka twizere ko indongozi mu babijejwe bazofata mu minwe icyo kibazo hanyuma bakabaha uburenganzira bwo gushobora gusohokana ibidandazwa canke ivyimburwa bimwe bimwe na cyane cyane hama yandi makuru mm -hmm. n'amakuru ajanye n'ubushuhe ubushuhe ni bwinshi sinzi abahinga b'ibirere bimeze gute muratubariza mwebwe eh, mugera kure imvura turabona ihika hika ntigwa ubushuhe burarenze cyane murakoze ijoro ryiza Emmanuel kumbura icyo kibazo badocikibishura abajejwe ibijyanye n'ibirere batubwire inyifato two kwifata muri kino gihe nawe ijoro ryiza ijoro ryiza namwe ngaho mu rugomba halo halo ni Alex Ngarutse Alex Inyabihanga Arwaye kubivuga Mhm mm ukuri kwisangana ntitukibumbane neza nkuko byahora kera Mhm mm ubundi tukiyumva nkuko byahora kuko hari ivugurura ayandi maradiyo kuba ahejeje kuvuga iby'ibiyeri nayo ino inyabihanga hari aho usanga ikiyeri kiguzi cy'umunani bibiri ifanta nayo yari hari uwayiguze mbona yayiguze amafaranga igihumbi n'abiri none iyo mubajije bene kuzidandaza bababwira iki cyatumye baduza akubwira yuko yabirose ku buzimbe nta hantu hoba hariho ububiko cyangwa amadepo muze kuraba ko atabihari bajya nabo nibo babanigira mu menshi nibo batabaha ku biciro birebire nibo batanga ikibazo none muramugenda mukaraba basi ko byoba bihari bakaba bazimba ariko no ku bubiko bihari alexi inyabihanga ntitubandanye kumvikana ikavuga ko naho nyine mu ntara ya mwaro binyobwa bita bya brarudi hariho ibitaboneka ariko kandi n'ibibonetse bikaba bizimbye alo Hallo? Hallo? Minota mike gusa ikiganizo kuba kirangiye ariko turacabandanya twakira abanywanyi Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Abanywanyi bacu bamwe niyo ntuko neza. Hallo? Hallo? Hallo tuvugana nande? Ndagize mwiriwe Romwari byo niba bivuze. Mwiriwe neza tuyaga nande? Murayaga na mawe nayo Meritus bataziranya muranga. Meritus uraha mukinanira? Ah mukinanira. mukinanira n'amahoro n'amahoro mm-hmm. nagomba kuvuga ku byerekeye aya matsinga ya rigide usanga badafurira neza mm-hmm. basanga aho bakoze amatara ugasanga amatsinga asigaye ari hejuru nk'ubu wotubwira ni nka hehe nkaho mukinanira ndabona nk'ahantu hashika kuri hatanu mbona abadafutse neza aho umuntu ashobora gufatwa na kure mm-hmm. ni barabe babe bagenda babitengeneje neza babigire neza ku buryo bw'uko umuntu yahaciye atangorane yogira miricuse reka kamo kanyu regide zirakumvise bazoza barahategura neza ku buryo atangaruka mbi byogira ku magara y'abantu nk'abahaca canke n'abandi boba bahegereye yego cyane hanyuma ikintu mvuka mu ntara ya murambi mm-hmm. hariho ishyirahamwe ryaje riraduha amazi ryatobora amazi amazi batobora bakadura mu ivu mm-hmm. none baratoboye rero baraduza umuringo ariko amazi ntaraboneka turacarindiriye ntitubone ingene rizogenda haheze igihe kingana gute babikoze bo hagira hace nk'amezi umunani iyo mubagije mu babikoze bahora baba bishyura gute reka iryo shyirahamwe n'ubu ntiturasubira kuribona mu ntwaro ko atakiba batakizi ntimurababaza ngo bababwiye iyo byahereye mu ntwaro nko muri shefu do korine nawe nyene bacarindiye ah, ntarabona niyo bizoherera muri komine naho ntimurabaza muri komine niho dusigaye kubona inyishu ya reka mwirindire inyishu rero ko mutarashika muri komine kugira babwire aho iby'iryo shyirahamwe byahereye ku isoko yacu nayo yo kuri ku mabuga mhm mm inyeni cyubahiro yaraduhereje amatara mhm mm mugabo taransifo yabonetse kuri zone honyine mhm. ariko kuri eh, ku isoko ntitwarose taransifo ariko muri komine rutegamaho barose taransifo ahantu henshi none iyo mubagije babishyura gute murashobora kubaza muti twebwe natwe tuzoronka ryari babishyura gute iyo taransifo yari kujya ku isoko iwacu ku mabuga n'ubu turacyayirindiriye mu by'ukuri ntidushobora kumenya ingene byagenze murahora mubaza hoho mukabaza nko muri regidezo niba aribo bari bategetse kuyitanga ahubwo dushaka nyine regidezo nyine ko ariyo yoduha kugira tumenye ingene iyo tarasifo twoyironka ariko hari gihe no ku ikomine usanga hariho abageri gutanga amatara mwubarizaho bakabanza bakabaha inyinshi nabo mukamenya aho musubirira kubariza hanyuma nicyo gituma twasaba bigezwe yuko meritosi kinanira twari ko tuvugana Allo. Amahoro amahoro. Amahoro neza tuvugana nande? Albert Mukayanza. Albert Mukayanza byifashe gute? Bo ngomba vuga ibintu bibiri biriko biraba Mukayanza biruteye impungenge. Mhm. Mm Ukuba Mukayanza hariho guhohoterwa kuriho kuraba kuba motare bikorwa n'abapolisi. Mhm. Uno munsi abapolisi n'abatari kuri axe baragufata. Mhm. Atanu mwambaro bambaye. Bambaye umwambaro nigiye baza mu kimotara atamwambaro bambaye. Mhm. Mm akarorero ntabwo hagiye bamfasha nta mwambaro bambaye none bagufata nta kosa ukoze nta kosa mu kwihonda zose bidakwiza hmm. none akarorero mhm. akarorero ka hasi mhm. umukomiseri dufise azana imodoka atari y'akazi imodoka yiwe akaza we akibona imoto azamana nabo bari kumwe bagufata nta mwambaro bambaye none iyo bagufashe ukwija ibyangombwa hari na kimwe bakukora bo ni ukuvuga bagufashe byangombwa mhm. barakureka mhm. ariko mu gihe bagufashe bakabona upakiye umuntu umwe cyangwa babiri atakasiye wambaye ari n'amakosa mm. bo icyo bakora bagukubita bakugirira nabi hamwe bato bakajyana ku isheni eh, nagira babarinda babaca amande aba barenze amakosa ikiganiro rero ahiwanyu iwanyu havugwa make niho uno munsi tugisozereye yakoze Albert Ndwayo yari mu buhinga bw'ivyuma muri studio mwari kumwe na Romuald niyo yivuze ariko niko gato ashimiye abashoboye kwakura bakatubwira makuru mu karere baherereyemo ariko n'abatashoboye kwakura bagize neza twizera ko kindi gihe bazoshobora kuronka umurongo bakatubwira amakuru igihe icyo gihe azoba ariko aravuga aho bazoba bahereye ahanje Romwari niyo bivuze ndabipfurije ijoro ryiza